Ah, Yo tengo lo que tú necesitas. Que hay que hacer para tener encima de mí? Todo todo todo todo todo todo Todo el mundo mirando se queda, mami. Métale con candela, gasolina y acelera. Que tú esperas pa' mover? Todo todo todo es mala pero está buena. Siempre puesta para el problema. Todo el combo se desespera como eh, Mami, chula, déjame agarrarte por la cintura de la forma en que me habla el oído, ven chula. Me encantaría ponerte en toda la figura. Fina pero palga, te le den perreo hasta que el sol salga. Me deja que la ves agarrándole la nalga. No le importa la movie, tiene su cuenta sala. Como un blon por Miami. Esta noche es de las que no se acaban. Échale solo hielo al vaso de por la mañana. La Latina de Miami, esta noche no se prestan para nada. Todo el mundo activo en los stories. Con esa tanguita tú no escondes nada. Pa' que te vean moviendo todo el todo eso, todo eso, todo todo eso, todo Todo el mundo mirando se queda, mami, métale con candela, gasolina Mato el combo se desespera cuando te da conmover. Ay, ¿Por porque tú me miras así. Todas mis bellas caras tienen que verla a ti. Con tu permiso te quiero desvestir. para dar un vuelto, wow, tú eres la sensación. Tira la dirección, si tienes ganas de acción, te doy satisfacción. No quiero distracción, solo veía que en la buleo pa' afuera. Llega el weekend, lo que quiere es romperla. Busca y alcohol pa' matar todas las penas. Le gusta un tal, se perrear con su nena. Mano le va, el negro su traje, porque mató la soy el mejor. cuando es que te va a dejar ver? Voy a hacerte de todo, del aeropuerto directo para el hotel. ¿Cuál es tu fantasía? La mía es tenerte arriba. se queda, mami, métale con candela, gasolina y acelera, que tú esperas pa' mover. Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo es mala pero está buena, siempre puesta para el problema, todo el combo se desespera cuando te da con mover. めて、うん、気持ちいい気持ちいいもっとチプ大好きチプ大好きうんお尻お尻に入れてうん OK それでやってみたいです絶対やってみたい